Jose Antonio Etxebarrieta Ortiz. Duela berrogeita mar urteko belaunaldi hartako itzala hundiko abokatua, pentsalaria. Berrogeita mar urte bete ziren aprilaren iruan hil zenetik. Mila beratzerun daro, hartan bertan, erail zuten txikia. Eta berrogeita mar urte beteko dira alaber, nabenduan, Carrero Blankoren aurkako ekintza esanguratzu hartatik. Mila da irurogeita iruan, hogeita irurteko egiko kidea zela, Josean Larrenagako espetxe zaharrean kartzeleatua izan zen Bilbon. Atxilotuta egon zen bitartean eta poliziak jepoitzen zuen bitartean, Jose Antonio deitu beharrean torturatzaileek Pepe deitzen aritu zitzaizkion. Gerora, etan jada antolatuta, Pepe ezizena jarri zioten. Iabetze, iabete batzuk geroago, azke, Jose Antonio Parisera joan zen ikasketak egitera, zientzia politikoak ikastera joan zen, esko jorlaritzaren beka batek. Baina, jada EAJ-arekiko dezadoztasunek, eusko gaztediko adar disidentearen buru izatera eraman zuten han Parisen. Euskal abertzaletasunaren historiari aportazio kritiko bat egin zion dokumentu batean urte batzuk geroago, eta ben zuzendaritzako kide zenean, amaiera eman zion eta erakunde armatuak berak liburuzka landestino gisa arkitaratu zuen. Mila beratzen da eta zeiko azaroan Jose Etxebarrietak, Leninen zer egin lana oinarri, txatarra izenarekin ezagutzen den txostena prestatu zuen bosgarren batzar garrantzitsu hartarako. Bosgarren biltzarrura, Etxe bareta edo hartan, bareta nahiek, etaren ezau garri izan ziren planteamendu kulturalistei aurre egin zieten, fronte nazionala delakoaren oinarria kritikatu zituzten, eta fronte ezberdinen defentza egin. Erakundearen ibilbidea markatuko duten irakurketa estrategiko sakona izan zen ura. Algeriaren independentziaren lehen urte urrena ospatzen zenean, Mm, Etxebarri eta Bilbora itzuli zen eta Deustuko Unibertsitatean zuzen bidea berrekiteko prest. Bere abokatu lana oparoa izan zen. Mm, Bilboko aldezarrean idaz liburutegia eta zur landuzko gaineko altzariak, oraindik ere gorretzen diren, bulego hartan, etxe barretan naia plaza, ditzen dugun plaza horretan, jarri zuen bulegoa, familiaren etxe bizitzan. Abokatu, preso politikoen zenide eta jende asko egarotzen zen. Aurreko menaldian Miguel Castelsek berak bere itzartzean goratu zuen bezala. Kolpe handia izan zen hiru eta sortziko ekainean, bera nahia txabi irail zutenean. Baina buru belarri ekin zion preso politikoen defentzari. Jose Pikaina zen defentzan topeko epaileek eta baita epaile mirritarrek ere, zorien du egin zuten defentzaientan egindako erakusketa bikainaengatik. Irurogeta marreko abenduko buruzko prozesuan, zur eta lur utzi zituen, hainbat eta hainbat abokatu. Berro eta sortzi ordutan, ia laro gehi horriko lan bat iatzi zuen eta gainera, testu juridiko eta politiko handitzat jotzen da lanura. mehatxu para polizialak. Eraiketa saiakera bat. Edo etxe atarian bertan, frankista kontrolatu gabeak deitzen ziren haiek. Emon zioten jipoiak, ez zuten kikildu eta belalanarekin buru belarri jarraitu zuen. Baina lagunei ere eskaintzen zien denbora. Zazpikaletako tabernetan, kafetagiketan, la granja, la kankordian ne bezalako lekuetan, bere makuluak pausatu, lagun zuen pipatik aukadak zurgatzen zituen bitartean, sola saldi amai gabeak izaten zituen, Pepe Gorriti, Gabriel Aresti, Blas de Otero, eta inbatekin. Oso gazte, oso gazte, goita mairu urte bete zituen egunean bertan, gaixotasun larri baten ondorioz, hil zen. Militante, pentsalari intelektual eta bokatu gisa egindako ibilbidea nahikoa da beste berrogeta urtez ere ikasten eta gogoratzen jarraitzeko.